Kiekvienas žmogus te būna klusnus viešai valdžiai, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš dievo, o kurios yra, tos dievo nustatytos. Kas priešinasi valdžiai, priešinasi dievo sutvarkymui. Kurie priešinasi, užsitraukia teismą. Juk vyresnybės bijoma ne gerą darant, o piktą. Nori nesibijoti valdžios? Daryk gerą ir susilauksi iš jos pagirimo. Ji juk yra Dievo tarnaitė tavo labui. Bet jei darai blogą, bijok, nes ji neveltui nešioja kalavyje. Ji Dievo tarnaitė ir rusti baudėja darantiems piktą. Todėl reikia jos klausyti ne tik dėl grasos, bet ir dėl sąžinės. Juk todėl ir mokesčius mokate, o anie yra Dievo tarnautojai, nuolat užsimantis tais dalykais. Atiduokite visiems, ką privalote, kam mokesti, mokesti, kam muita, muita, kam baime, baime, kam pagarba, pagarba. Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli kitą, tas įvykdo įstatymą. Juk įsakymai nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali būti sutraukti į tą vieną posakį – mylėk savo artimą kaip save patį. Meilė nedaro nieko piktą artimui, taigi meilė įstatymo įvykdymas. Supraskite, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganimas mums arčiau, negu tuomet, kai įtikėjome. Naktis nuslinko, diena prisertino. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais. Kaip dieną elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir paviduliavimo. Apsivilkite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno netenkinkite jo geidulių